Ey Rabbimiz bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.''